Na taip, šiek tiek perfrazuojant XIX amžiaus anglų poetą, ten, kur anksčiau plaukdavo gražus būrinis laivas, plukdydavo iš Indijos pipirus ir gvazdikėlius. Dabar smirdėdamas ir rūkdamas plaukia garlaiviukas, veža naktinius špižinius e, puodus iš Anglijos į Prancūziją. Na taip, taip garlaiviai buvo dideliu iššūkiu. Daugiausiai dėl to, kad jie galėjo plaukti kada nori, kur nori, kaip nori. Ir kas dar svarbiau, stabilesni, stabilesni nedideliais atstumais plaukiant, rečiau skęsta, greitesni, manevrengesni, mm, būriniai laivai buvo pasmerkti. Tai jeigu dar su būriniais laivais, dar sąlygom susidarius, neuropinėse valstybėse galėjo mesti kokį nors iššūkį. Prieš garlaivius tas iššūkį mėtymas buvo beviltiškas. Jeigu jų eskadra kur nors pasirodė, viskas gyvenimas valstybei pasikeitė. Jie nutrauks e, užsienio prekybą, o turėkit omeny, kad beveik visos didžiosios valstybės – biudžetą išdą pildė ne tiek iš mokesčių, kurios ką tu ten iš tų skurdžių valstiečių, kurie vos prasimaitina, surinksi, o būtent iš prekybos ir muitų. Tai tokių reiderių ar uh, uostus blokuojančių europinių, tegul ir nedidelių flotilių, 5-6 garlaiviukai, porą pagalbinių laivų, jie galėjo sugadinti gyvenimą didžiausią imperiją ir sugadindavo. Nekalbu jau apie tai, kad garlaivis gali priplaukti arti, gali plaukti upėmis, O patrankos, patrankos jau per JAV pilietinį karą pasidarė tokios, kad jie sausumoj pasidarė keblu naudoti. Šaudo 15-16 km atstumu. Na, tai viskas gerai, jeigu taikinys nejuda. Miestą apšaudyt. Puiku. Bet mūšio laukia, na gerai, iššoviai. Kur pataikiai, nepataikiai, nusiųsti žvalgybininką pažiūrėti. Tai 15 km, na ant labai gero žirgo, nu jos. Nu jos ir pirmin atgal per valandą. Čia ant labai gero žirgo ir gerom sąlygom. Piešęs, tai, taip sakant, iki vakarienės grįž, praneš, kad truputį patranką į kairę pasukit ir panašiai. Jūrose ir laivyne tokių problemų nebuvo. Horizontas matomas, keliasdešimt kilometrų iki penkiasdešimt. Gali tas laivas, e, kaip sakiau, tik tai dūmus jo matysi ir girdėsi, kad krenta jau ant tavo miesto e, svediniai. Padegamieji, sprokstamieji ore su šrapneliais. Na ir dar kokios nors nelaimės pilasi ant galvos. Plaukimui be abejo reikėjo navigacinės įrankos. 38 skaidriai galit pažiūrėti. Kinai kompasą turėjo vienokią ar kitokią, pačią idėją žinojo, europiečiai taip pat, nu, bent jau vėlyvų viduramžių kompaso principus turėjo. Čia Europa nepirmavo. Buvo ir kartografija, va, gali 39 pažiūrėti, korejietišką žemėlapį faktiškai Kolumbo laikų. Ir ką mes ten matysim? Koreja tai dar, dar e, kažkaip daugiau mažiau pažymėta, tiesa, nedekvačiai didelė palyginus su Kinija. E, Jūro linija ir fantastiška, salos kažkodėl visos apvalos vaizduojamos. Kas darosi Indijoje, jau nežino faktiškai nieko. Nors čia dar bandytas ir koordinacinis toksai tinklelis uždėti ir proporcijų laikytis. Na, vien jau tai, kad Indijos e, vidury kažkokia milžiniška vidinė jūra su apvalia sala, daug kas sako tai. Tai miesto ar kažkokios provincijos ligmenį daugiau mažiau tai Kinijos regione kartografija geriausiai išvystyta, čia tą reiktų pabrėžti. Kitur ir to nebuvo. Na, plaukėti jūrose su šitokiais žemėlapiais buvo galima, na, kuomet neturi ką prarasti, sakykim taip. Nu, nebuvo, arba buvo, bet gana menk, gana menk išvystyti e, saulės pakelimo Nustatymas, kitaip e, tariant, e, koordinacijos gaudamasis, kur tu Žemės planetoje šiuo metu su savo laivu atsidūrė. Sistema europiečių labai sunkiai, bet 18 amžiaus vidury išsivystė. Sekstantas, na, iš principo sekstantą tai naudoja ir viduramžiais vadinama Švento Jokūbo lasda, tiesiog nutaikai vidurdienį saulę ir, ir žiūri, kokiu kampu ta saulė pakilusi ir taip suvoki, e, kokį atstumą esi iki šiaurės, daugiau mažiau žinodamas žemės dydį, kokiu atstumu esi iki šiaurės ašigalio. E, bet Buvo dvi problemos. Visų pirma, e, reikėjo labai tikslaus nustatymo, o ne šiaip savo iš principų, kad štai dar po dviejų savaičių pasieksim ką nors. Ne, taip, taip tai nedirbo. Tai sekstantas Džono Birdo jau toks sutvarkytas, naudojo ir anksčiau, jau, jau ten buvo ir 16 amžiuje, bet e, šitas jau buvo toks tikslus, kad jokių problemų nekilo. Kita bėda buvo nustatyti vidurdienį problemą. Vidurdienis, kada saulė aukščiausiam taške, nu tai jūroje, banguojant, laivo denyje. Nu, Dievas žino, kada ji ten aukščiausiam taške. Reikėjo labai tikslių ir nesmėlio ar vandens, o mechaninių laikrodžių. Mechaninių laikrodžių niekas pasaulyje skyrus europiečius nesukūrė. Nu, čia taip jau gavosi, kad na, katalikam buvo svarbu, kada mišas prasideda, kada baigėsi. Vat, ypatingai svarbu. Visas dienos darbų ritmas nuo to priklausė. Tai imta kurti 14 amžiui laikrodžius, ilgai tai užtruko, nes e, <laughs> viduramžiais, atsiprašau, e, buvo 12 valandų dienos ir 12 valandų nakties. Ir natūralu, kad e, naktis ir diena mūsų laikrodžių požiūrį ne po 12 valandų. Tai taip išeidavo, kad kiekvieną dieną dienos diena trumpėja arba ilgėja, ilgėja ir trumpėja valandos, ilgėja ir trumpėja minutės. Padaryti tokį laikrodį, kuris dienos ir nakties minučių ilgumas skirtusi, buvo gana sudėtinga. Patikėkit manim, ir dabar gal galvą reiktų pasukti. Ypač mechaninį, ypač e, dar su švituoklė kokia nors, ar svaršių varoma. Bet padarė, jau 14 amžiui tokie atsirado. Nežinau, čia turbūt mūsų regione garsiausias Pragoje yra Pirmasis iki šiol veikiantis e, Salisbury, Salisburio, Salisburio Anglijoje katedroje, galit nuvažiuoti pasižiūrėti, arba nevažiuoti ten po tų nuodėjimų skripalių, kažkaip e, turistinį patrauklumą prarado tas miestas. Na, tikiuosi ne visiem laikam. E, bet taip, 18 amžiuje atsiranda ar brigeto firmos, ar kitų gaminami turbūt chronometrais reikėtų pavadinti, tai yra labai tikslus prisukami laikrodžiai. E, reto tikslumo, jie baisiai brangus, e, bet e, reikalingi. Na ir kapitonas Sekstanto, jūrinių žemėlapių, kompaso ir chronometro pagalba galėjo labai lengvai nustatyti, kur yra kiek liko plaukti, kokiu greičiu plaukti ir taip toliau. Nieko panašaus neturėjo nei, nei, nei arabai, nei afrikiečiai, nei azijatai, nei dar kas nors um, kito. Ir galit palyginti tą korejietišką žemėlapį su, tiesa, jau čia šimtą metų vėliau, bet uh, visgi portugalų, kuriem dar ir atplaukti reikėjo iki Indonezijos. Nu, Čia dar e, nėra tokios mum įprastos Merkatoriaus koordinačių sistemos, bet čia yra kas kita. Yra, galit ten gerai pasididinę žiūrėti, yra kokie nors išskirtiniai taškai, koks labai aukštas kalnas. Nuo to kalno viršūnės nustatoma jo koordinatė ir tada nubraižomos linijos, e, kokiu kampu reikia iki kur plaukti suradus tokią ženklę vietą, kokią nors salą, kokią nors kalną, portugalai mėgo kryžius, akmeninius stulpus statyti ir, ir panašiai, tokį suradus, nuo jo, turėdama šitokį žemėlapį, čia vadinamas portulanas, tokį portulaną turint, galėjai lengvai paskaičiuoti, kad štai nuo to taško reikia 35 laipsnius į šiaurę ir po kokių dviejų, trijų dienų pasieksiu, sakysim, Japoniją ar, ar šiuo atveju čia turbūt Taivanę pasieksiu, jokių didelių problemų. Tenai vėl suras koordinacinį tašką. Ir taip nuo to taško iki taško buvo galima plaukioti. Portulanai buvo baisiai brangus, baisiai reti, tai valstybė nebuvo paslaptis. Ir tiesą sakant, Portugalų kapitono, jeigu laivas mato, kad bus užimtas, pirmas darbas buvo sunaikinti būtent portulanus, nes tik jais remiantis jie ir turėjo pranašumą prieš, sakykime, kitus europiečius. Bet, bet, palyginkite, korejietišką labai tikslų kabutėse žemėlapį ir e, portugalų žemėlapį. 17 ir 18 amžiui tai jau kartografija pažengė taip toli, kad, nu tai ką, 17 amžiaus pradžioje Radvilos našlaitėlio žemėlapis, pirmas Lietuvos normalus žemėlapis, su kuriuo ir dabar ten labai nepaklysit. Tiesa, nykščius kažkodėl du kartus, e, o nykščius yra ir anykščiai. Na, porą miesto ne toj šventosios upės pusėj, ten Ukrainoj pajokavimų yra, bet iš principo taip, tai jau žemėlapis, su kuriuo gali keliauti, nu, gali plaukyti. 18 tikslumas pasidaro toks, kad, kad e, na, taip, tikslino, tikslino, patikslino labai rimtai. Liudvikas, e, man regis, 15-asis Prancūzijos skundėsi, kad kai patikslino Prancūzijos žemėlapį, tai paaiškėjo, kad, kad geografai iš jo atėmė daugiau žemę, negu per šimtą metų m, mm, jo karvežiai prancūzų karalių buvo užkariavę. Paaiškėjo, kad Prancūzija truputį mažesnė, tiksliau ne truputį, o gerokai mažesnė, negu kad e, iki tol žemėlapiuose piešė. Na, kaip bebūtum, tai buvo pranašumas neginčiamas ir absoliutus. Dar tą pranašumą padidino toks reiškinys kaip metaliniai laivai. Pirmasis toks šarvuotis Virginija per e, JAV pilietinį karą, pietiečiai taip užspausti, taip blokuoja jų prekybą, kad jie sugalvoja uh, sudegusią jachtą apkalti metalu, padaryti tokią va plaukiančią labai žemą profilio laivu, jisai dar ir su taranu, ir jį panaudoti pralaužiant šiauriečių blokadą. Beveik pavyko, bet užsišoko, nes slapta šiauriečiai irgi pastatė savo tokį šarvuotį, kitokį apvalų tokį nu, monitorių vadinamą. Ir tas jų susidorimas ten buvo savotiškas pirmas e, šarvuočių mūšis, kuris baigėsi lygiosiam. Paaiškėjo, kad negali e, du šarvuočiai vienas kitam nieko padaryti nepramuša metalo plokščių, aptakus korpusai nuslysta, taranuoti vieną, vienas kito nesugeba, išsiskyrė geruoju. Vėliau ta Virginija sudegė, monitorius tiesiog e, plaukiant jūrai nuskendo, bet pavyzdys buvo duotas. Europoje kažką panašaus jau turėjo 17 amžiui, bet tas kažkas panašaus buvo vadinamas plaukėjimas baterijos. Paimdavo kokią galerą ir seną laivą, apkaldavo metaliniam plokštėm, pastatydavo artileriją ir jį nuplukdydavo, kad uostą į plaukimą saugotų, arba atvirkščiai puolant kokią pilį prie sieno priplukdydavo, šaudo ir, ir jam nieko padaryti negali. Tiesa, tokios plaukiančios baterijos, nu kur tu su jom paplaukėsi jūroje ir, ir mm, ten prūdė nuskes. E, idėja buvo, trūko realizavimo. Paaiškėjo, kad galima realizuoti, galima apkalti medinį laivą, o galima ir iš karto metalinį statyti. Ačiū Archimedui, jisai išaiškino, kad plaukia ir betonas, nes 18 e, amžiaus pabaigoje jau net ir betoninę valtį prancūzai buvo sugalvoję ir net, net ir padarė. Mm, plaukia ir, ir metalas kūnas panardintas į vandenį sveria tiek, kiek sveria jo išstumtas vanduo. Apie metalinius laivus papasakot kokiam kinų indui, na, indienui, kur dar ir metalo nelabai matė, tai palaikytų bepročių. Garlaiviai galėjo plaukti siaurais kanalais ir taip tai paskatino geopolitiškai svarbių vandens kelių E, principo atsiradimą. Na, turbūt ryškiausia Sueco kanalo atidarimas. Nebereik plaukti apie Afriką, Britam, per Egiptą, šmurkštį ir, ir jau Indijos vandeninę. E, panašiai svarbą įgavo Panamos kanalas. Ten tiesa amerikiečiam prireikė iš Kolumbijos vieną provinciją atimti, paskelbti, kad sukilimas įvyko. Ilgai kasė, baisiai brangus buvo, bet iškasė, iškasė. O iškasė dėl to, kad per pilietinį karą pabandė šiauriečiai pasiūsti vieną savo laivą, kad jis truputį Kalifornijos prekybą pričiuptų. Kalifornija už pietus kariavo. Tai kol tas laivas nuplauktas, nuplaukyti ir jūreivis skubėjo. Beveik du metus kapstėsi iki Kalifornijos ir amerikiečiam tapo aišku, taip, reikia turėti, išeina du laivynus, vieną Ramėjo, kitą Atlantą Atlanto, bet na, na, jeigu vienam laivynui kas nors nutinka, per kiek metų tas iš Atlanto atplauks padėti? Per du, per tris? Nesinorėtų. Nesinorėjo, tai ir padarė. padarė. Senalas irgi žinote, kaip baigėsi prancūzai, kaip beje ir, ir Panamus prancūzai, kas pradėjo, kasė kaip ir, už, kaip ir Egiptas, už iš prancūzų, iš prancūzų gautus pinigus, baigėsi, kad bankrutavo ir tie ir kiti, ir gudrus Britai įsigijo. Liko ir Egiptas be Sueco kanalo, ir prancūzai be, be savo tiesaus kelio į, į jie. Dar geriau kanalų buvo galima plaukioti ne tik patiem garlaivim, tiek jau to. Jie galėjo traukti baržas, pertraukti jūrinius e, visokius laivus. Iš tiesų tai, tai buvo labai ir labai rimta. E, tačiau garlaiviai turėjo vieną bjaurę savybę. Jiem, jiem reikėjo na, ką žinau, vat, banginių medžiotojai kokie išplaukdavo į jūrą, trim metam išplaukdavo, galėjo užsukti kurį uostą, galėjo neužsukti, visko ko reikia, susireikia su savo į laivą. Kol neprižvejodavo, tol na, piratai panašiai plaukėdavo, reideriai įvairūs kariniai. Na taip, piratai, reideriai, jie e, užgrobtų laivų gėrių galėjo gyventi, jeigu pavykdavo ką nors surasti. Tuo tarpu Tuo tarpu garlaiviam idealus atvejus atveju būdavo, jeigu nuo vieno uosto iki kito būtų kokie 2-300 km. Va, perplaukiai savo per, per porą dienų, pasikroviai vandens, anglių krovinius ir plauk atgal. Tai jeigu burlaivių mm, dėka tom pasauliniam, europiniam imperijom nereikėjo nei ypatingų bazių, ne, ne, ypač dažnai tų bazių nereikėjo. Na, portugalai plaukdavo į Indiją, tai du sustojimai, vienas Brazilijoje, paplaukė, jo, jo lab, kad ten dar ir okeaninės srovės palankios buvo. Brazilijai perplaukė, palsėjo, iš Brazilijos į Pietų Afriką, kur nors kaip tauno apylinkėse palsėjo ir tada jau tiesiai į Indiją, arba tiesiai į Indoneziją. Mm, tai su garlaiviais tokie triukai, na čia tik su pačiais geriausiais ir tik tokiais, kuriuos pakeliui kokie priplaukė jau jam anglių duoda, tai neveikia, tai ir veikti negalėjo. Na ir pažiūrėkite 44 čia tų europinių imperijų mm, kolonijų vaizdą 19 amžiaus pabaiga, čia 20 pradžia. Tai ir matysime, kad kažkodėl visokių salų, salų, salelių turi. Afrika kaip mišrainė kažkokia. Kodėl čia taip yra? Čia ypač apie Britus ir Prancūzus kalbant. Na, todėl ir buvo. Mm, būtų gal ir geriau, mielai va sutart, kad e, prancūzam atitenka viskas, nežinau, ten į šiaurę nuo, nuo Kongo, na, anglam visą kitą. Ne, neįmanoma, nes reikia ir tiem garlaiviam bazių, ir šitiem reikia. Ką ten pametė kokie neaiškus Britai Pietų Amerikoje? Kas ten, kodėl Karibų jūrų salose, mažuosiuose antilose, ten kas antras salelė, tai, tai Olandų, tai Britų, tai Prancūzų, tai, tai dar nežinia kienų. Mm, kokią ten prasme 19 amžiuje jos turėjo? Jokios, išskyrus vieną. Bazės. Folklendo tos garsiosios e, salos prie Argentinos. Nu, elementariai, Britam plaukiant į ramųjį vandenyną reikia kažkur turėti anglių, vandens ir maisto atsargų, didelę sankaupą. Tenai ir yra. Nors šiaip... Na, mm, karasgi kilo 20 amžiaus antroj pusė tarp Britanijos ir Argentinos. Bandė Argentinoje Britus išvyti, nu, nepavyko atsilaikyti. Tai šitas e, garlaivio, kaip čia pasakius, šachmatinė lanka, lenta, jį iš tiesų nu, nu, nusėjo e, visą žemės paviršių. Prieš laivyną atsirado ir kontra, kontrpriemonės. Tai vienas iš jų buvo branderiai. Maži laivai pridėti degių medžiagų, kuriuos padegdavo ir paleisdavo į priešininko laivyno pusę. Ypač gerai būdavo, jeigu tas laivynas kokio įlankoje ir jau nakčiai sustojęs su inkarais. Arba kokiam uoste, kuris nesaugomas pakrančių baterijų. Didžiausi Branderio dėka e, pralaimėjimai čia Osmanų imperija kažkaip kliuvo nuo rusų. Tai Navarino mūšis, e, Orlovo e, Jekaterinos antrojo laikai sudegintas laivynas ir vėliau Šakovas, jau čia Nikolajo pirmojo laikais, sudegino mm, dievę Čečesmos mūšėje Osmanų laivyną. Užteko iš penkių šešių, kad bent vienas branderis priplauktų, jis, jį padega ir jis artėja vėjo nešamas, tai kaip toks na, liepsnos e, stulpas palei vandenį. Priplaukė artėja, užsidega takelažas, o kariniam laive, taigi plaukianti tvirtovė, jeigu paklius ugnis į parako, triumą tai bus viskas. Ten, tenai parako tiek, kad kaip rimtai tvirtoviai užtenkut. Ir dar ne vieniem metam. Sprogimai tokie, kad greta esantis laivai automatiškai užsidega ir prasideda domino toksai mm, žaidimas. Kartais buvo to galima išvengti. Didžioji armada, jį atplaukė ten, kur turėjo uh, įlipti, silaipinti sausumos kariuomenę, atplaukė, sausumos kariuomenės nėra, na, sustojo upė žiūrėtise laukia. Priplaukė Britai, na, Anglai tuo metu ir paleido savo branderius. Tai uh, žinodami, kuo tai baigsis, Ispanai greit nukapoja ir, uh, atsiprašau, inkarus ir išplaukė mm, į jūrą nenukentėjo nei mūšyje su anglų laivynu, na vieną laivą nenugalimosios armados nuskandino. Nenukentėjo ir nuo branderių, bet liko be inkarų, ir pasileido plaukti aplink e, Britų salas. Nežinojo, neturėjo žalio supratimo apie Goldstreamą, neturėjo tikslių žemėlapį, tai išsidaužė tą armadą pakrantės Škotijos ir Airijos taip, kad gražu žiūrėti. E, tai gerai, branderiai puiku, bet labai tokio riboto panaudojimo. Žymiai rimtesnis dalykas buvo, na, iš petardų durim petardom dabar e, ferverkus vadina, o kažkada tai, tai buvo tiesiog minos, e, para, parakinė mina, durim, vartam išsprogdinti. Tai greitai suvokė, kad galima ir laivus sprogdinti. Tik, kad toks gudrus priplauk, priplauk prie laivo ir pakabink tą petardą. Toks jau čia supermirtininko užsiemimas, nes vienas šūvis tą petardą ir jį pati sprogs. Bet idėja buvo, ji niekur neprapuolė ir galiausiai 19 amžiaus vidury išsivystė e, į torpedos mm, mechanizmas. Mechaninė mina, kuri pati atplaukia, įsminga į laivą ir, ir sproksta. E, taip pat minas kabindavo visokie narai arba povandeninių laivų. Pirmieji bandymai tam buvo skirti 47. Mm, galite matyti, čia pirmą tokį rimtesnį povandeninį laivą Tartal. Bandė Britų laivus skandinti amerikietis, na, po antro bandymo pamatė ir, ir patį jį nuskandino. Bet idėja niekur nedingo ir XIX amžiaus pabaigoje didžiausiai paslapty e, pagrindinės europinės valstybės ėmė gamintis ir povandeninius laivus. Ir per pirmą pasaulinį, kai paaiškėjo, tie povandeniniai laivai suvaidino tokį vaidmenį, kad vos neparklubdė Didžiąją Britaniją ant kelio. Jau minėjau, kad laivai buvo, ypač kariniai, baisiai brangus, surydavo milžiniškas lėšas ir pagaliau juos ėmė vertinti tai baisiai, e, su tokiu entuzijazmu, e, kad e, net ėmė bijoti juos naudoti. Taip ir gavos, kad per pirmą pasaulinį karą visos valstybės tengiasi savo laivus išsaugot kuo ilgiau. Paskutinis va toks kozeris, nes jeigu prarasi laivyną, tai jau viskas bus. Taip įvyko tas didysis garsusis Jutlandijos mūšis tarp Britų ir Vokiečių lygiosiam savotiškai pasibaigęs. Ir po to nei Britai, nei, nei, nei Vokiečiai, nors viskas čia pat netoli. Jie į atvirą jūrą išsiveršti ir, ir išmėginti savo raumenis nebandė. Kitos valstybės iš principo nebandė, nes Britų bijojo, sakykime, Austro-Vengrija. Dar kitos, na, buvo tokios ten keistos kaip Osmanų imperija ar, ar Rusijos imperija, kad ten duok dievę savo uostus su savo laivynais tik apginti ir, ir niekur jau ten daugiau nesireikšti. Beje, jeigu kalbėti apie laivyno vertinimą, tai taip jis 19 amžiaus pabaigoje suvokiamas kaip paskutinis, galutinis, tas nenuginčiamas karinis kozeris, pagrindinis ginklas pirmosios dėrybos dėl ginkluotės apribojimų ir prasideda tam, kad apriboti turimų garlaivių ir ypač karinių šarvuočių skaičių. Nes tapo aišku, jog galima sukišti visą biudžetą, prasiskolinti ir vis tiek, tu ten tu, ir vis tiek tautų garlaivių trūks. Nes jau atsiranda tokie kaip 48 skaidrė dreadnautas, dreadnauto tipo, čia jau buvo matematikos, geležies, inžinerijos e, stebuklas, plaukianti tvirtovė tvirtovė, ne, ne, nebijanti nei bangavimo, nei kokių gamtos e, bėdų, tik kitas dreadnautas galėjo sunaikinti tokio tipo laivą. E, darybos tai darybom, apribojimai apribojimais, jie šiek tiek veikia ir, ir veikia tonažas, kiek tu gali turėti. Tonažą apskaičiuodavo pagal denio viršų. Tai atkreipti dėmesį 19 amžiaus pabaigos, 20 pradžios kariniai laivai, jie tokie įdomus, išpūstas e, apačia, tas vaterlinija ir viršuje staigiai susiaurėja, kad kuo tik tai mažesnis e, viršutinis denis būtų, kad kuo daugiau būtų galima tų e, karinio plieno laivų pasistatyti. Bet galima nereiškia įmanoma. Ir jeigu jau taip žiūrėti, 19 amžiaus pirmoj pusėj. Ir kasgi turėjo laivynus? Laivynus tai turėjo daug kas, e, bet tokius, kuriuos galima laivynais pavadinti. Okeaninius ir karinius. Labai silpną turėjo Rusų imperija, na, Japonai sumalė iš pradžių jų tolimųjų rytų, vėliau ir Baltijos laivyną atplaukusi e, per Rusų-Japonų karą. Na, ten iš viso karas buvo nuostabus, nei vieno mūšio Rusija nelaimėjo, nei sausumo, nei jūra, net, net mažiuko. E, tai šiaip taip ten tą laivyną atstatinėjo, šiokį tokį atstatė, bet tik kad būtų, vadinasi. Kinija bandė, bet Kinijos tas laivynas buvo toks, kad ten bijojo Japonų, bijojo visų, kad tik niekam neužkliūtų. Pamatė, ko, ko, ko vertė europiečiai per opimo karus, vėliau per bokserių sukilimą. Su Japonija dar pakariavo. 19 amžiaus pabaigoje suprato, kad ne, jūra ne, ne, ne, ne kino stichija. E, kas dar, Osmanų imperija, taip, jie perkasi iš vokiečių, bando modernizuoti laivyną, bet jisai net, net Rusijos nieko negali padaryti, apie Britus šnekų nėra. Turi laivyną Italiją, turi, turi Austro-Vengriją, abu labu tokiu, ir, ir, kaip sakant, ar e, pirmajam pasauliniam kare jie būtų Antantės pusėje, ar Ašies pusėje, nieko pasaulio istorijoje tai nepakeista. Laivyną rimtą turi Vokietija, viena iš rimčiausių, ir Didžioji Britanija. Tai du, du pagrindiniai žaidėjai. Dar tokius rimtus laivynus turi Junktinės Amerikos valstijos, e, Prancūzija ir vienintelė iš neeuropinių mm, valstybių ir imperijų Japonija. Japonija beje vienintelė iš tų Azijos valstybių, kuri sugebėjo pati iš savęs be užkariavimo modernizuotis ir taip modernizavosi, taip aklai kopijavo viską, kad nu, sugebėjo nukopijuoti ir Britų laivyno struktūrą e, laivus ir netgi, kaip minėjau, krėstai kailį iš pradžių kinų, tiksliau Mančiūrijos imperijos laivynui, o vėliau sumušti ir rusus. Kai užsišoko per antrą pasaulinį karą ant Jungtinių Amerikos valstybių, valstijų laivyno, na, žinot, tai baigėsi šiaip su. Užbėgant truputį į priekį ir už šio mm, kurso e, ribos. Bet Rimta valstybė, pretenduojanti pasaulinį dominavimą ar bent regioninį, be milžiniško modernaus laivyno tiesiog egzistuoti nebegalėjo kažkada buvusios rimtos jūrinės valstybės kaip Ispanija, Portugalija, na, jungtinės provincijos arba Olandija, ar, ar net ir, ir Švedija, Sudanija, 19 amžiuje jos tokiom nustoja būti ir geriausiu atveju tampa tokiais gerais draugais ir sąjungininkais Didžiai Britanijai arba atvirkščiai Vokietijai. E, o savaime jos jau nieko ypatingo nebereiškia. E, kitas dalykas, kad kamegi grožis laivyno va tokio, kuris gali bet kur nuplaukti ir, ir šaudo. Jau beje, 20 amžiaus pradžiojimą šaudyt ne po 15 km, po 40, po 50, po 60. Na, tai žinot, pajūrį gali paversti tokią mirusią zoną labai lengvai. O jeigu dar e, yra didelės upės, tom upėm plaukiant, irgi gali daug ko pridaryti. Taip, minas kokios nors e, torpedos, pat, pakrančių artilerija gali šiek tiek stabdyti. Bet visa bėda, kad jeigu tu turi didelę valstybę arba didelę kažkokią teritoriją, jokia kavalerija nespės paskui e, tau priešininko garlaivius. Tiesiog jokia tu net sužinosi, kad tave užpuolė, tada, kada jie jau ten bus visus išžudę, viską išplėšę, visą, viską išdeginę ir jau savaitę išplaukė. Komet žygūnas e, praneš ten į sostinę, kad štai ant žirgo atšoliavo, jau kažkokia nelaimė įvyko. Mm, gali turėti milžinišką armiją, bet tu ją turėsi išdėstyti e, šimtų ar tūkstančių kilometrų pakrantėje. Ir nedidelis skaičius, porą tūkstančių ten tų anglų palaikomų artilerijos atplauks kiekvienoj vietoj tavo ta kariuomenė visa, visur turės artilerijos ir netgi žmonių persvarą. Ir tiesiog kaip, kaip, kaip mėgstinė, vie, vie, vieną mazgą po kitą gali, galės tavo ardyti visas apsaugas. Tai buvo ir skaudu, ir bjauru, ir nieko atgal padaryti negalėjai. Na, didysis grožis, kad taip, europiečiai galėjo atplaukti, iškrėsti ką tik nori, čia jau nuo 16 amžiaus. Indijai, sakykim, pridirbt šunybę kokiam nors miestui valstybei, kokiam nors sultonui ar vietiniam maharadžui išplaukti ir, ir gyventi ilgai ir laimingai. Niekas iš Indijos net plauks. Nieko nepadarys. Niekam, niekada. E, tai buvo tiesiog puiku ir nuostabu. Europinės bazės, kur, kuriuose kaupiamos atsargos, kur verbuojami apmokomi kareiviai, kur yra politiniai, finansiniai e, visokie galios centrai, jos nei iš Afrikos, nei iš Azijos, nei iš kokių ten, jau saugok dievę, Brazilijos džiunglio ar Australijos, jokios įtakos, jokios žalos, jokio antpolio nei buvo, nei būti galėjo, nei kas nors įsivaizdavo, kad kokia nors Kinija ims ir, ir nu, padarys ką nors negero Didžiai Britanijai. Ten esančiom kolonijom gali, bet vėlgi, na, išpjaus ten visą Hongkongą neišpjaus. Didžiai Britanijai kas iš to? Laikinas nuostolis. Už tai atgal, kai trenks už bandymą užpulti, tai imperija, kokia nors manžūro imperija sudrebės. Ir šitas atrodytų, na, baisus čia dalykas, laivų pasistatė, plaukioja. Jisai buvo iš tiesų baisus dalykas. Dar baisesnių pasidarė, kuomet laivų tą plaukiojimą papildė e, kitos komunikacijos priemonės. Visų pirma, geležinkeliai. Nes e, šio laikiniai karai, tai visų pirma yra komunikaciniai karai arba tiekimo karai. Tiekimas, tiekimas ir dar kartą tiekimas. Tas, kuris nutraukia nu, priešo komunikacijas ir sutrikdo tiekimo sistemą, tas karą ir laimi. O kaip tai padaro, ar laivų, ar e, desanto, ar e, apšaudimo, ar aviacijos, ar e, dar kokiam nors priemonėm, čia jau tik tai taktikos pasirinkimas ir konkrečių sąlygų reikalas. Na, o visas tas karinis pranašumas, jis iš principo buvo reikalingas įtvirtinti prekybinį pranašumą, transportinį prekių vežimą. Susiklostė XIX amžiuje jau tokia sistema, kad Europa virto pasaulio dirbtuvėm. Iš pradžių Europa, vėliau Junktinės Amerikos valstijos. Iš visų savo tų kolonijų, dominionų, sąjunginių valstybių ar, ar sutartim suvaržytų valstybių veža žaliavas, jas apdirba Europoje ir atgal veža galutinę produkciją. Nukonkuruodami vietos gamintojus tiesiog be šansų, beviltiškai. E, tai buvo rimta ir tai pagimdė tam tikras, na, ką vėliau įvardino kaip karinį pramoninį kompleksą. Kad kuo galingesnė valstybė, tuo daugiau jį gali savų prekių parduoti visam pasauliu. Priversti, pirkti, geruoju, diplomatiniam priemonėm, na, tokia geležinė pirštinė, nu, lapės kailiukų papuošta, sušvelninta. Arba bloguoju, kuomet atplaukė ir pareiškė, kad nuo šiol jūs prekiausite su mumis, privalot pirkti tą, tą tokiom ir anokiom kainom, na, mes jums iš jūsų taip pat pirksim šį ir, ir tą, va, tokiom kainom, kokiom mes pasakysim. Idėja, kad prekyba yra mm, santykiai, kuriuose abi pusės laimi, 19 ir, ir tiesą sakant 18 amžiaus imperijom europiniam buvo svetima prekyba, prekyba yra apgavystė, daugiau mažiau, ir gerai būtų, kad aš apgaučiau kitus, o ne mane. O kad man geriau sektųsi, reikia turėti geležinę e, pirštinę, tegul ir su, su, su lapės ar kailiuko ar, ar šilko juostelėmis. E, pagaliau vis didesnį ekonomikos dalį Europoje ima sudaryti kariniai tiekimai, ypač kai masinės kariuomenės atsiranda, kai milžiniškos kolonijų kariuomenės. E, reikia maisto, reikia uniformų, reikia amunicijos, visko tik reikia, reikia, reikia. Visą tai gamina, gamina pastoviai. Tos poreikis yra pastovus. E, vis naujesnių ginklų reikia, vis brangesnių ir vis daugiau ima kai kuriuose valstybėse, kaip Vokietijoje, tai tiesiog jų pramonės ten pagrindas, krupas ir, ir panašus nu, stambus susivienimai, kurie iš principo užsima tik tuo, kad tiekia viską, ko reikia iš pradžių Prūsijos, o vėliau Vokietijos imperijos armijai ir laivynui. Jie patys turtėja, turtėja valstybė, bet tie praturtėję žmonės ima daryti labai rimtą įtaką ir valstybės politikai. Kitaip tariant, tam kariniam pramoniniam kompleksui labai dažnai taika pasidaro nuostolinga. Reikia karts nuo karto truputį pakariauti, o kartais ir netruputį. E, tam, kad gauti dar daugiau užsakymų, kad iškovoti dar daugiau e, žaliavinių bazių arba išplėsti savo vis daugiau ir daugiau įtaką rinkose, kitose valstybėse. Ir šiuo požiūriu taip, pirmas pasaulinis karas buvo tiesiog užkoduotas, kad tos uh, septynios, aštuonios didžiosios pasaulio valstybės su savo laivynais ir milžiniškom sausumos kariuomenėm anksčiau ar vėliau e, susidurs. Kurį laiką, tai yra na, beveik visą 19 amžių, nesusidūrė. Arba susidūrė e, taip lengvai, švelniai, e, be didelio sužverėjimo. E, daugiausiai dėl to, kad kompensacinė diplomatija veikia. Na, kyla problemų tarp Britų ir Prancūzų, išspręskime jas Afrikos kolonijų sąskaitą. Va, mes truputį jums čia duosim pakrantės, o jūs nusileiskite mūsų reikalavimam, sakykime, Vietnamo regione. Nu, kodėl ne? Dvi protingos valstybės gali sutarti. Bėda ta, kad e, apie 1904-1906 metus pasaulyje laisvų vietų, dėl kurių būtų galima tartis, e, nebeliko. O už tai naujų imperinių vilkų atsirado. Italija, na, ten gal ne vilkas, vilkiukas, ir jau, bet tikras vilkas, Vokietijos imperija, kurie jautėsi nuskriausti, kuriem visur trūko kolonijų ir, ir kurie visą laiką svarstė, ką čia padarius, kad, kad tų kolonijų turėti kuo, kuo tik tai daugiau. Kuo tai baigėsi? Na, baigėsi paskutinė šio kurso chronologinių įvykių, tai pirmuoju pasauliniu karu. Dėkoju uždėmesi.